ปีสัพโตสัพโตปัปปิโนตีตินาเมเจะเตือนพวกเราทุกทุกคนให้มีขันติความอดทนทำที่จที่เป็นประโยชน์ความสุขเป็นตนของตน chúng ta ra đi cổng thường ta là phải này chỉ điều gì chỉ điều này là điều mê <laughs> nhưng trong đêm Phật dạy nam đô phẩm là tài sản, là phải ta đó là cuối cùng ta chỉ là ở điều mê ยังจะอยู่ในโลกอันนี้ต่อไปหลายทุกชาติว่าได้สำเด็กมาผลชีวิตใดที่ติดพาชีวิตนั้นก็ต้องไปนรกชีวิตใดที่ตนของตน เป็นคนผู้รักษาสมบัติความดี ชีวิตนั้นก็ต้องไปสู่สวรรค์ชีวิตใดที่ตนของตนที่เกิดมาได้พบปะบันติชีวิตนั้นก็ตั้งใจตาสมความดีเพิ่มเติมบารมีของตนตลอดไปในชีวิตนั้น เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนสมคิดอ่าน จงใช้ที่นี้พิจารณาว่าตัวของเราเป็นนี้ใจมันเป็นสมบัติอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ที่เกิดมาแล้วถ้าทำจริงถ้าจริงถ้าน้ำถ้าลมถ้าไฟที่ยานี้ก็ต่อตันอยู่ จิตของเราเป็นเจ้าของเจ้าที่เจ้าการรักาลูกสาวีรักษาตายอันนี้ตลอดกันมาอันนี้ให้เราทุกคนจดจำนึกอันนี้ว่าชีวิตในีตัวของเราทำบาปชั่วชีวิตนั้นต่อไปวันหน้า เราก็ไม่ได้ละหลงแห่งความทุกข์กาสลังในที่นี้ของตนเช่นเป็นโรคเป็นภัยร่างกายของเราทุกคนขาดตกปกพ้องไม่จะมองเสมอกันก็ต่างใดใดอันนี้เรียกว่าโทษแห่งตัวเจ้าของไม่ได้ัะ ษาคุณสมบัติความดีให้เป็นสมบัติให้เด็กใจสมคนประการใดๆแต่เราทุกคนจงคิดนึกเรื่องรู้คำฝากสารของเป็นผู้เป็นเงาติดตัวของเราทุกคนตลอดไปอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่า การทำบาปไม่มีการหายการทำบุญไม่มีการหายเป็นสมบัติสำหรับให้ใจของเราได้รับผลตลอดกันไป จึงความชั่วเวลาก็ได้รับผลแห่งความทุกข์ตลอดไป ความดีใดๆแล้วก็ได้รับผลแห่งความสุขความสบายตลอดไปอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนะว่าทีนี้วันเดียวนี้ศาสนาของพุทธะยังมีอยู่สินห้ามีอยู่สินแปดมีอยู่สินสิบมีอยู่ หินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีอยู่หินนอกปาที่โมกยังมีอยู่ในโลกอันนี้ศาสนาของพระุทธเจ้ายังมีอยู่พวกเราไม่ทิ้งอ่นให้ควรศึกอารักษาสมบัติความดีเพิ่มเติมบารมีให้ที่จิตของเรา จิตของเราจะไม่เกิดจิตต่อไปในโลกอันนี้ร้ายทุกชาเป็นตา เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นผีมีความสุขทุกข์ประการใดๆในชีวิตที่เราหมุนเกิดในโลกอันนี้ตลอดไป vì nghĩ là những cái chùa võng ở một phút còn năng kỳเป็นคนเมาไม่ได้คิดได้อ่านอะไรทุกอย่างไม่ได้เลิกการกินเลิกการเล่นเลิกการหาไม่ต้องว่าหุ่นฟ้าก็ตามใจใจขอให้เราได้ตามมาของใจของคนคนนั้นเอง Amira Kecewa Belum terpakam pangku Aiki Kompor selesai Kini saya ini tua monggal Kediri kota Pak Wajib Wajib Wajib Angkai Angkai Angkai Angkai Angkai Angkai Angkai ตีพิจารณาดูว่าที่เราทำไปนี่เราเคลื่อนไหวไปอย่างนี้เป็นความชั่วรืเป็นความดีก็ตามใดๆชีวิตนั้นก็เรียกว่ามีนี้คือความละอาโอตปะความกระตุ้นกลัวแก่ความประการใดๆ เนี่ยให้เรารู้จนจบทิดอ่านว่าตามที่เราเกิดมาสังเกตนี้จงมีขันติความอดทนทำความดีของตนเพิ่มเติมไปทีละเล็กทีละน้อยจึงจะเป็นปัจจัยแก่ชัยชนะทิ้งความโกใธใจ tự thống tuần chân cái đề tẩm lệ ngọc quẩn quân cả và tâm đầy đại lô lô ăn nhị chỉ là đồ đồ điều nghe nếu phúc nếu không nghe hoàng phục nếu có đó nếu còn nào tính nó đến phức tạp ปลว่าเรื่องของโลกต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปถึงนี้อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านพิจารณาตนของตนเพราะปริยาเจ้าสมาที่เกิดมายุคสมัยพระพุทธเจมาตมาในโลกตัวท่านเรานั้น สะสมสมบัติความดีเพิ่มเติมบารมีมาหลายภพชาติจนนับพรรนามประมาณไม่ได้เมื่อเกิดรู้ความพุทธเจ้าแล้วก็ชัยชนะทิ้งความชั่วใดใดได้ทำให้บางคนต้นจากทีบางทำที่การเกิดในโลกประการใดพวกเราทุกคน ที่โดยบาลไม่มีลานตอนเกียวนี้จนทั้งสมคณนาม่ได้แล้วที่ตัวเราเกิดมาได้พบปะผู้มีเจ้าน้อยได้พบปะอยู่ตัวของเรานั่นเองบารมียังไม่ทันเองก่อนปัญญาความคิดอ่านแก้ไขตัวเจ้าของ พื่อละผลประโยชน์ความดีให้มากหน้าที่ก็ต้องเกิดอีกในโลกตลอดไปหลายภพชาติเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ทั้งหลายสละสัตว์ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไปทีนี้ อันนี้เรียกว่าในการเกิดในโลก miujaningalapaisi ni hay lâu phút hồi chung thấy còn một thuần thánh vị tham quan đi thống cống lớn cái tâm hành trên quân của và chi cám hành trên quân của sở cám hành trên quân của วัตถุกรรมประการใดให้เป็นผลคุณสมบัติความดีของตนเพิ่มเติมไปทุกภพชาติจึงจะได้สำเร็จมรรคผลต่อไปภายหน้าเหมือนพระอริยสาวกหลายที่ได้สำเร็จมาแล้วในองค์ของพระพุทธเจ้าองค์นั้นมาแสน ที่สุดเพราะท่านเรานั้นเป็นผู้ฟังไปเป็นผู้ตั้งใจพิจารณาในธรรมะของบันฑิตในชีวิตที่การเกิดมาจิตเล็กก็ต้องน้อยเกิดผลที่สุดกับใช่ชนะแต่ต้งนล็กก็หนีไปจากโลกอันนี้ตัวเราทุกคนยังได้เกิดอยู่ในโลกอัน ต่อไปหลายภพชาติแต่เราที่ม่านอย่าี้การเมืองของตนอย่าพูดแต่ว่าอย่าไปรู้ว่าทุกอย่างเป็นท่านรู้เปรตมีรู้อีกมี รูปสาเดสารก็มีชุดแล้วตั้งแต่รู้ความสังของตนที่สะสมไว้ในจิตในโลก ในชีวิธีการเกิดมาไม่หลายเราต้องคิดอ่านใช้ปัญญาแล้ว รู้จักเอาละจงมีขันติความอดทนตลอดไปทำบวามีของตนซึ่งเป็นหนทางของตนความมีตัวดีต่อไปในภายหน้าอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่า เราทำความดีอย่าไปขี้เกียจอย่าไปขี้ขาดจะอ้างวันอ่างคืนอ้างดีอ่างเดินอ้างชีวิตต้องตั้งใจของตนว่าจะความดีของตนอยู่จนตลอดกาลไปจึงได้คือชื่อว่ากายกรรมวาจีกรรมโนกรรมวัตถุกรรมกรรมความมี ที่ท่านรักษาจิตรักษากายของเราในการที่เกิดมาในโลกเราทุกวันจึงจะได้พบปัจจันติองรงพุทธเจ้าพระอรหันต์หลายในโลกจึงจะเป็นปัจจัยความดีจะชัยชนะสิ่งความโชคใจใจจึงเป็นนิจาโลกนี้ ไปสู่มรรคผลที่เป็นส่วนไห้การที่ต่อไปมีได้เราทุกคนตัวเองขันติอดทนต่อไปในชีวิตวันถึงนี้ยงใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอในตัวของเราเพราะวันอยูนี้มันมีอะไรอยู่ในร่างกายหนึ่งถ้าท่านที่ เขาก็ขอทานสองอีกเป็นเจ้าของรักษาผู้จากความทุกข์ มีอยู่ในหลังตาแบบนี้สามตัวของเรามันไม่เกิดอะไรจะเกิดมุญหรือจะเกิดบาปจะเกิดความสุขหรือความทุกข์ก่ตาใจถ้าเราทุกคนจงใช้ปัญญา ที่ให้พิจารณาเสมอตลอดไปอันนี้ขันติความอดทนพยายามละเล่นสิ้งความชั่วใดๆในชีวิตของตนตลอดไปนี้ จึงได้ชื่นชวชีวิตสวนมาได้ละบผลประโยชน์เพิ่มเติมสมบัติความดีให้ชีวิตของตนเพรนั้นที่อาตมา ได้เดินให้มีขันติก่อนอดทนทุกคนแล้วจงตั้งใจของตนตลอดไปเกิดในชีวิตที่เรายังมีอยู่ในเวลาเดี๋ยวนี้อนุวัตโกธนวัตโกทีวัตโกสวัตโกพลวัตโกพลวัตโกสุขวัตโกสุสัตตาอายุวัตตาธรรม ตาทีวัตตาสวัตตาปรวัตตาวันวัตตาสุวัตตาภูมิสัมปทาอายุมโนสุขังพัฒ